Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. VVD-fractieleider Zelstra zegt dat het toch mogelijk is... dat het sociaal akkoord wordt opengebroken, zegt in een interview met de Telegraaf. Zelstra sluit de aanpassing van het akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers... niet uit als dat noodzakelijk is om steun van de oppositie te krijgen voor hervormingen. De vvd noemt een breed draagvlak belangrijk. Maar dan moeten volgens hem ook besluiten worden genomen. Dat weten de sociale partners ook, zegt Zelstra. VVD en PvdA hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer... en zoeken daarom steun bij de oppositie. De Verenigde Staten zijn in 1961 aan een nucleaire ramp ontsnapt. Drie van de vier veiligheidsmechanismes van een atoombom... die van een vliegtuig viel, werkten niet. Dat schrijft de Britse krant The Guardian... op basis van een tot nu toe geheim gebleven document. Het kernwapen was 260 keer krachtiger dan de bom die de VS... op de Japanse stad Hiroshima gooide. Het incident gebeurde drie dagen na de inauguratie van John F. Kennedy als president... Een bommenwerper kwam in een vrije val terecht en verloor de kernwapens. Alleen een simpele elektrische schakelaar voorkwam nipt een nucleaire ramp... die grote gevolgen zou hebben gehad voor steden als Washington, Philadelphia en New York. Een professor aan de Universiteit van Kansas is geschorst omdat hij zich in een bericht op Twitter negatief had uitgelaten over de NRA, de Amerikaanse wapenlobby. Aanleiding voor zijn tweet was de schietpartij op een marinebasis in Washington maandag... waar een man afgelopen maandag twaalf mensen doodschoot. De professor journalistiek wilde een discussie op gang brengen... en stuurde een tweet gericht aan de wapenlobby. Laat het de volgende keer een zoon of dochter van jullie zijn. De universiteit heeft de professor geschorst... nadat er een storm van kritiek was losgebarsten over de tweet. Het weer, kans op mist en dan gaat over 8. In de ochtend ook nog eerst mistig en bewolkt. In de loop van de dag zonnig en dan gaat over 18. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. Heeft u het bij de Duitse les ook allemaal van buiten moeten leren? Wer reitet spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher und hält ihn warm. Goethe. En dat gaat dan nooit meer uit je hoofd, lijkt wel. Op 22 september zijn de Duitse Bondsdagverkiezingen. De uitslag van de Duitse verkiezingen op 22 september... is voor Nederland niet alleen politiek van belang... maar ook economisch en cultureel. De VPRO organiseert daarom samen met de Melkweg... het Goethe-instituut, jawel... en BKB het campagnebureau de Liebe Deutschland maand. Deze bestaat uit verschillende culturele en politieke activiteiten rondom de Duitse verkiezingen. Het hoogtepunt van de Liebe Deutschland maand vormt het verkiezingsevenement Kanslernacht op 22 september in de Melkweg. Met Duitse politiek, cultuur, muziek, literatuur en sport. Daarnaast ook veel aandacht voor de Duitse cultuur... met live verslagen vanuit Berlijn. Door de avonden en Villa VPRO en de hotste Duitse acts bij 3 voor 12. Alles samengebracht op het nieuwe buitenlandportal van de VPRO. Grenzeloos, te vinden via vpro.nl slash grenzeloos. Woord blijft natuurlijk niet achter en houdt ook van Duitsland. Vannacht hoort u een programma van Bob Oeschie... dat hij in 1970 samenstelde voor de NOS. Close-up van een eiland is een documentaire over de geïsoleerde positie van West-Berlijn. Berlijners spreken over hun stad vroeger en nu onder wie actrice Dora Paulsen, cabaretière Helen Vita... pianist Joop de Leur, schrijver Walter Hullerer en violist Paul Godwin. Historische terugblikken met geluidsfragmenten uit het archief van de zender Freies Berlin... waaronder een fragment, bijvoorbeeld, uit een toespraak door voormalig burgemeester Willy Brandt. Impressies vanuit Berlijn en bij de muur door Kees Buurman. We zitten in eerste instantie in de metro. Wittenbergplatz, Zug nach Ruhleben. Klesebeckstraße? Zur Klesebeckstraße. Ernst-Reuter-Platz. Zwei Stationen mitfahren. Einsteigen bitte. Richtung Ruhleben, Zeug bleiben. Die Berliner höflich? <laughs> Nicht mehr so sehr. Was machen aber, die? aber wer ist heute schon noch Berliner? Nach Trommelanke einsteigen bitte. Einsteigen bitte. Kom Krummelanke, zurückbleiben, zurückbleiben. Close-up van een eiland. Een glas melk maakt een lange reis naar West-Berlijn. Iedere dag weer rijden tankauto's 250, 300, 450 kilometer richting Oldenburg of Bremen... of naar een stadje in sleeswijk holstein Gedeeltelijk langs de met prikkeldraad, mijnenvelden en DDR-volksarmiesten afgegrendelde route... Als ik jetzt hier eh, een lading heb, 25.000 liter. Stemmen uit West-Berlijn. Stemmen van arbeiders en ambtenaren, van schooljongens en AOW'ers... van een literatuurkenner en van oude Willy uit de kroeg op de hoek. Van de Herta-trainer en de meneer van het gemeentelijk voorlichtingsbureau. Van ras-echte en nieuwbakken Berlijners. Van vluchtelingen uit de zone en van emigranten die ook eens rasechte Berlijners waren. Berlin is Berlin. Berlin, is Berlin. Kinderen sie maken wat ze Dora Paulsen, actrice, cabaretière, emigranten anno 33. Maar ik heb Berlin nicht wiedererkannt. Niet nur, weil alle Straßen noch bombardiert waren, auch wie ich <clears throat> noch vor nicht so sehr langer Zeit in Berlin war. Sondern wenn man eine Straßennamen von früher kannte, Ja, da hat man so eigentlich an, das Gefühl gehabt, man dann trifft einen alten, guten Bekannten. Guten Tag, habe ich zu jeder Straße gesagt, zumindest zu jedem Straßenschild, was ich dann getroffen hatte. Helen Vita, Kabarettiere anno 1970. Da können Sie mich totschlagen, ich liebe diese Stadt. Ich weiß nicht warum. Ich liebe diese Stadt und ich kann nicht woanders längere Zeit wohnen. Ich sehne mich nach Berlin. Professor Hellerer, Literaturkenner. Man sagte immer, es sei ein ungeheurer Unterschied zwischen den Bayern und den Berlinern, so eine Art Erbfeindschaft. Aber in, in Wirklichkeit ist es so, dass es die einzige Stadt in Deutschland ist, in der mich wirklich wohlfühle. Dr. Millich von der Industrie- und Handelskammer. Vorhin sagten Sie, dass Berlin früher als Zentrum in Deutschland bekannt viele Positionen eingebüßt hat. Aber das ist ganz konsequent die Folge der Teilung Deutschlands und der Isolierung Berlins und seiner Lage um über 100 Kilometer hinter dem Eisernen Vorhang. Herr Eden, Nachtclub-Spezialist. Ja, die Leute geben das Reisegeld hier in Berlin aus und ich glaube, sie sind auch nicht enttäuscht. Die kriegen sehr viel für ihr Geld. Zum Beispiel ein Bier kostet in äh, drei von meinen Läden zwei Mark oder ein Whisky sogar zwei Mark. Das es auf der ganzen Welt nicht. In Nachtlokalen zwei Mark. Ein Lehrling von der Gropius Gesamtschule ich habe einen unheimlichen Rückstand gehabt. Als ich hierher kam, musste jede Menge noch nachholen. Und es, es fiel einem erstmal schwer, sich hier einzuarbeiten. Aber wenn man drin ist, kann man hier weitermachen. Also ich möchte nicht wieder auf eine andere Schule zurück. Trainer Kronzbein, Hertha BSC. Ich habe es selbst kennengelernt, weil ich als Westdeutscher eigentlich nach drüben kann. Aber die Leute, die hier so rumschreien, auch in Berlin, ich stehe auf den Standpunkt, man sollte sie mal rüberschicken für zwei Monate und vor allen Dingen hier die Tore zumachen, sie nicht mehr zurücklassen. Ich bin davon überzeugt, dass die auf Knien wieder ankommen und betteln, dass sie wieder hier in Westberlin sein dürfen. In Auer Frau. Nö, weil es mir hier gefällt. Bin schon über 60 Jahre hier. Würde nicht rausgehen. Johannes Rediske, Jazzmusikus. Auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, hier etwas vollkommen Neues äh, zu machen, einen Stil, ich möchte nicht sagen zu prägen, aber einen musikalischen Stil zu entwickeln, der zwischen Popmusik und Jazzmusik liegt. Ein Gastarbeiter aus der Bundesrepublik. Ja, also ich bin nicht hierher gekommen, um Berlin zu retten, sondern ich bin hierher gekommen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Genau wie in jeder anderen Stadt. Ein Berlijnse Arbeiter oder Gastarbeiter aus der Bundesrepublik. Mir ist nun jeder Kollege nun recht, ob das nun jetzt schwarz oder weißer ist, oder ob das nun ein Hamburger oder ein Bremer ist oder ein Münchner ist, das ist nun dahingestellt. Aber jedenfalls, wenn man schon zusammenarbeitet, dann sollte man auch nicht sagen, ist gut, wir brauchen nun euch. Und da ihr nun kommt, ja, nun kriegt ihr eben jetzt eben ein bisschen dicker Butter aufgeschmiert auf die Stulle als wir nun. Ein Dreiorgeltje. Berlin Wedding. Wie gefällt Ihnen die Leierkastenmusik? Ja, das ist immer ganz nett. Ich bin ja selber Musiker. Und trotzdem höre ich gerne Leierkasten auch mal. Das ist eine alte, frühe Tradition, ne? Paul Godwin, Violist, Orchestleiter, Emigrant anno 33. Da war eine Premiere damals von Zwei Krawatten, äh, im Musical. Und da war, war zum Beispiel eine Besetzung wie, ich kann mich heute noch erinnern, das muss in 28 gewesen sein, sowas. Äh, ja, da war, da war, äh, ich kann ihn noch erinnern, Hans Albers, äh, Marlene Dietrich <laughs> und, und ähm, äh, Spoljanski selbst als äh, Kapellmeister mit einem fantastischen Orchester von, von 35 Menschen, alles äh, junge Menschen, die, war, die alle im, Ob, im Aufkommen waren, nicht wahr? Und das war natürlich unglaublich. Es war, war eine Sensation. Peter Herz Chef Presse- und Informationsamt. Viele Leute sagen, diese Stadt ist ein Altersheim und ist, ein, äh, ist, ist äh, dabei zu vergreisen. Auch das ist völliger Blödsinn im Grunde, entschuldigen Sie dieses Wort. Wir haben 21 Prozent Menschen, die älter sind als 60 und 65 Jahre, die im Pensionsalter leben. Äh, das ist, wenn Sie vergleichen, eine ungünstigere Struktur, als sie etwa Amsterdam hat. Een Nederlander, pianist en liedjescomponist Joop de Leur. Aber das war für mich ein Erlebnis. Nicht? Van, ich, weiß nicht, ich kann es nicht ausdrücken so. Es ist für mich, eh, ein, ja. Die schönste herinnering in mijn leven is Berlin. lotto gokker. Hadden Sie schon etwa was gewonnen im Lotto? Nein. Noch nie. Wie lang spielen Sie schon? Na, seit een 16. Lebensjahr. Und nie Erfolg? Nee, Aber ah, Sie weiter. Bitte? Sie gehen weiter? Ja, natuurlijk. Mal hat man vielleicht doch Glück. Ne? Die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Dit is geen röntgenfoto van een stad die in april 1945... de beloofde droom van een duizendjarig rijk in een puinhoop begroef. Und dass die Hitlerjugend zurückgedrängt wurde, die mit Panzerfäusten und ihren Eierhandgranaten, die sich noch einbildeten. Wenn sie ein Stückchen zurückgingen, dass sie dann würden die russischen Panzer empfangen können, zogen unsere Jungs auf die Brücke auf. Es waren nur Kinder. Die Soldatenmäntel schleppten auf der Erde und die französischen Gewehre ohne Munition die man ihnen gegeben hatte, rachte weit höher, als wie diese Knaben groß waren. Und gerade die drei Jüngsten, die sich weigerten, das linke Geschütz zu bedienen, die geweint haben. Da legten die Unteroffiziere auf diese Jungs an und sie ging rauf und waren fünf Minuten später zerrissen von russischen Granaten. Deswegen haben sie mir 1939 in Ohr geflüstert, du musst für deine Heimat kämpfen. Heimat kenne ich heute nicht. Meine Heimat ist da, wo mir gut geht. Da ist meine Heimat. Bei mir ist heute Berlin meine Heimat. Hier geht mir gut. Weiter nichts. Stimmt der mal, nicht? Sag mal, ich habe gehört, Berlin liegt in Deutschland. Jetzt kann die, wo es will. Meine Heimat ist da, wo mir gut geht. Das vertrete ich immer und weiter gar nicht. Ich habe für meine Heimat mal gekämpft, Junge. Ich habe meine Knochen so mal getragen. Ich bin 60 Prozent beschädigt. Wie ich aus dem Krieg gekommen bin, haben wir hier die Noten in Berlin auf den Kudamm gesagt, du Kriegsverbrecher haben wir angespuckt. Das waren auch Deutsche. Die soll ich da bloß anspucken, Junge. Und dann soll ich für, ich habe für Heimat gekämpft. Die haben wir nie gemacht. Ik ben nog niet meer blöde, jongen. Das ist doch Mijn Ja, is Heimat ist het goed gaat. gut geht. gar nicht. Het is een stukje heden, geconfronteerd met een stukje verleden... geregistreerd door een paar buitenlandse ogen en oren. Een stuk leven uit een stad die als phoenix met gladgeschoren Amerikaans profiel uit de as verrees. Een glinsterende constructie, gelardeerd met rood, geel, groen, blauw neonlicht. 2.200.000 inwoners. 380.000 auto's, 270.000 weduwen, 62.000 honden, 7.000 kroegen. Minirokken à la Cannabis Street. Bowlings. Gemengde sauna's. Een kunsten s in het Europacenter. Supermarkten. Superhotels. De nieuwe Philharmonie. De nieuwe Nationaalgalerie. Het Corbusier House. Het Congresgebouw. De Deutsche Oper. Wolkenkrabbers. Woonblokken. Staal, beton, glas. Rationeel, koel, cool, glad, efficiënt. Soms eentonig, vervelend steriel. Soms gedurfd, met de allure van Brasilia. Peter Herz. Äh, eh, wenn Sie sagen, das Image Berlin verkaufen, dann geht es darum, an eine Öffentlichkeit, die durch eine Reihe von Publikationen in den letzten Jahren in der Berichterstattung falsche Vorstellungen bekommen hat über Berlin, weil äh, vielfach völlig außerhalb der Proportionen berichtet worden ist, nun diese Öffentlichkeit einfach mit den Tatsachen vertraut zu machen, die es in Berlin gibt. Wir wollen nicht etwas erzählen, was es in dieser Stadt nicht gibt. Ich will Ihnen ein ganz simples, vielleicht dummes Beispiel nennen. Viele Menschen, Landsleute von mir in Westdeutschland, wenn man mit denen spricht, die sagen, um Gottes Willen, Berlin ist ein fürchterliches Häusermeer, was soll man denn da? Und wenn man ihnen dann erzählt, dass Berlin äh, eine Fläche von über 400 Quadratkilometern bedeckt und dass davon fast zwei Drittel Parks, Anlagen, Wasserwege, alles Mögliche zur Erholung sind, dann fassen die sich an den Kopf und sagen, ist denn das möglich? De oorlog die ons Nederlanders 30 jaar geleden in onze slaap verraste, is al zo lang geleden. Dora Paulsen. Zurück in Berlin. Zurück in Berlin. Doch höre ich hier so die geliebten Töne. Sie, Fräulein. Ja, Sie mit der Nylonbeene. Ich glaube, Sie sind wohl nicht von hier, wa? Naja, <laughs> teils hast du recht, doch teils irrst du dir. Ach Mensch, sei mal ganz ruhig mit deinem Geschrei. Du hast ja eine Heimat, aber ich hab jetzt zwei das ist nicht so einfach. Das sage ich Ihnen. Aber schön war es doch. Zurück in Berlin. Mein Berlin. Na, wir sind dann wieder zurückgekommen und dann sind wir eingeladen vom Rias in Berlin äh, ähm, Nelsons 76. Geburtstag, der wurde dann nachgefeiert und da hatten wir dann einen äh, vom Rias aus im, im, im äh, Theater am Kurfürstendamm, eine, eine Revue Berlin WW hieß die, die sehr gut aufgesetzt war und sehr viel Erfolg hatte, auch einen ganzen Monat lang. Aber unsere Reise dahin, wir sind mit dem Flugzeug gefahren. Now, genau, Nelson ist geborener Berliner wahrgeborener Berliner, genau wie ich es bin. Und wir sind über äh, Berlin gefahren, das heißt, alle beide kommen aus dem Norden. Und da, wie wir die Trümmer gesehen haben, war es uns doch schlecht. Wir haben alle beide geheult. We doen weer zaken. Zomers is het strand van Zandvoort en Scheveningen voor Berlijners en Bundesburger. En de Berliner Grüne Woche begroet de Nederlandse kaasmeisjes. Hier, Bitte? Guten eh, Abend, Toast Hawaii. Waar komt ze daarvan, bitte? Der möchte dann als een einen Toast Hawaii. Schinken, Ananas met kees überbakken. Dat smaakt zo goed, dat smaakt zo fijn. Dat kan nu als Holland zijn. Wat is dat? Dat zijn toast Hawaii. Specialiteit uit Holland. Eerst schinken, ananas, als karakas en dan kezen, met de alte gouda. Zeg het nou eens in het Hollands. Dat kan ik niet meer. <laughs> Hoeveel gestrekte kilometers brood denkt u dat u al verkocht hebt? De plakjes naast elkaar op een rijtje gelegd. Van Berlijn tot Amsterdam. Als u nou heel eerlijk bent, vindt u dat u een beetje voor clown staat met dit vrije, onechte Nederlandse pak aan? Nou nee, niet met z'n allen. Dus wel soms alleen, maar eh, niet met z'n allen. Ik krijg het dus vaak te horen: koek maar die schöne Käsetante, ziet die niet schön aus, is die niet hübsch? Guck maar die schöne Halsschuhe aan. so ist gegen die kleinen Kinder. Ah, ist ja nett. Aber Sie sind Deutsche? Ich eh, bin Deutsche. No, sag mal, wie gefällt es Ihnen hier? Na, also, wunderbar. Nicht so sehr der Käse, aber das... Äh, die Mädchen, das Milieu, ja. ja. Sie denken doch bloß hoffentlich nicht, dass die in Holland alles so rumspringen, was? Oder? In Holland? Warum nicht? So? Ja, na, jetzt ja, nicht die... Nicht. Ja, Sie laufen ja auch nicht in Dirndl hier Nein. rum, wenn Sie zum Beispiel aus Bayern waren. Nein, bin ich nicht. Ich komme aber jedes Jahr zur Grünen ja. Woche. Ich bin eine Malerin. Ach so, ich die Inspiration. Ja, Inspiration. die Köpfe zeichne ich, die schönen Köpfe. Äh, wo kommen Sie eigentlich? Sind Sie Berlinerin? An sich ja, ja. in Frankfurt. Leben in Frankfurt. Wieso leben Sie in Frankfurt? Bin ausgewandert, 54. Aber da bekommt mir die Luft nicht gut. Die Berliner Luft ist ihm einmalig. Daar geht nichts drüber. Die Berliner Luft is die beste luft. Flashback. 30 april 1945. Een groep communisten arriveert in de brandende hoofdstad. Eenheid Walter Ulbricht. Zijn groep bezet met spoed een paar intact gebleven kantoorlokalen... en haalt de papieren uit de aktetassen. Flashback, juni 1948. Steeds nadrukkelijker is de wicht door de stad gedreven. Openbare diensten, telefoonverbindingen, politie, geld, dagbladen... komen aan de grens tussen twee werelden tot stilstand. Nog kan men een sectorengrens passeren, maar de vraag is hoe lang? Het is de Russen ernst. West-Berlijn mag creperen van honger en kou. Het antwoord van Washington en Londen Operatie Luchtbrug. 218, are to take off. Winds wind of the northwest at 10 to 13 variable. Understood. Over. Understand. Und denn los. Das je Tag und Nacht. Das äh, Gebummer war so schwer, dass wir mussten äh, die Besen mit Lappen umwickeln und äh, den Besenstiel auf den Stuhl stellen und äh, das andere Ende an der Fenster ran. Also wir konnten das Klirren nicht aushalten. Denn alle drei Minuten ging ein Flugzeug hoch und runter. Also das hieß praktisch, alle anderthalb Minuten flog ein Flugzeug auf die Startbahn. miljoen ton levensmiddelen, kolen, olie en andere industrieproducten worden door Amerikanen en Britten binnengevlogen. Aantal vluchten 277.264. Het antwoord van Moskou volgt in oktober. Deutsche Democratische Republiek. In 1949 ontsnappen 172.000 mensen naar het Westen. In 1950 199.000. In 1953 331.000. Ze hebben ja nu ook alles drüben lassen müssen. All die Möbel und die Sachen. Meine Mutter musste auch drüben bleiben. Haben Sie wenigstens etwas zusammenpacken können, dass Sie noch jetzt bei der Flucht retten nein, konnten? Nein, alles nichts. Alles da geblieben. Mein Bruder ist Politkommissar an der Grenze, bei den Grenzpolizisten. Und da sagte meine Mutter mir, also, dass wir abgehauen sind, sein Schwager konnte er ja noch nie leiden, aber ab heute hat er nun auch eben keine Schwester mehr. Also, dass wir einmal abhauen, das wusste er, das konnte er sich denken. Und da hat er zu meinem Mann gesagt, ehe du rauskommst, wirst du runtergeknallt. Da wird ihr zusammengejagt und runtergeknallt. Als Bruder sagt man sowas doch nicht. Flashback. 17 juni 1953. Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor. Wir müssen ebenfalls zurückgehen und jetzt hinter einem Wagen Deckung nehmen. Mensch. Wir haben doch vor uns auch nicht. Mach, dass er wegkommt. Soeben ist ein Mann, der angeschossen worden ist. Brandenburger Tor, 1970. Langzaam wapperden vlaggen, links de rode, rechts de rode... en bovenop de Brandenburger Tor, achter de zegekar waarvan de paarden met hun achterdeel gewend staan naar West-Berlijn... de nieuwe Oost-Duitse vlag, de Ulbricht-vlag, dezelfde Duitse kleuren... met midden in de rode baan het wapen wat aan deze nieuwe vlag gegeven is. 600 meter verder naar links, in het besneeuwde, mistige bos de oude Rijkstaak met daarop vier wapperend, veel hoger gelegen, gevangen door de wind, de wat vuil geworden Duitse vlag, de driekleur. Unheimlich zou ik het hier willen noemen. Op de enige plek waar je met een auto een paar minuten stil mag blijven staan, 40 meter ten westen van de Brandenburger Tor, tussen geel-zwart geschilderde verkeerstekens. Triest, wit, koud en kil. Rechts de verlaten huizen aan de sectorgrens. Met de donkere, zwarte, gapende gaten van wat vroeger ramen waren. Links, behalve een kleine bouwkeet, het besneeuwde bos van de dierkarten. En nog verder naar links, het geraas van het verkeer. Dat moeilijke omwegen maakt langs de muur, langs de sectorgrens. Op marmer en graniet staat het monument van de Russische infanterist. 21 meter hoog, geflankeerd door twee T-34-tanks... de eerste die, zo wil het verhaal... het brandende Berlijn van 1945 binnendrongen. Voor het monument twee jonge Sovjetsoldaten, Roerloos. Machinepistolen over de borst gekrast. Dwergen tussen de tanks en de mammoetfiguur daarboven. Ze dragen dikke berenjassen. Pelskappen. Ze bewaken het symbool dat ter nagedachtenis van hun vaders... op West-Berlijns gebied een paar honderd meter van de Brandenburger Poort werd opgericht. Uit de schoorsteen op het dak van een okergeel beschilderd houten gebouw... dat door bomen en struiken achter het monument nauwelijks zichtbaar is... kringelt een rookpluim. Het wachtlokaal van een Brits peloton... dat de twee roerloze Russen en hun monument in de gaten houdt. Als het voorjaar is, begint op de lange strasse des 17 juni... op 100 meter afstand van deze geladen plechtigheid... de tippelparade van de West-Berlijnse lichte cavalerie. Flashback. 1 mei 1959. Willy Brandt, burgemeester van West-Berlijn. Der Tag wird kommen, an dem das Brandenburger Tor nicht mehr an der Grenze liegt. An jener Grenzlinie, die mitten durch unsere Familien geht, die das Volk zerreißt, die unser Berlin aufspaltet, bis jener Tag kommt, bitten wir, rufen wir, fordern wir, macht das Tor auf, macht Schluss mit der widernatürlichen Spaltung. Kennwort 1970. Peter Herz äh, das Ziel, das Willy Brandt 1959 postuliert hat, dass dies Brandenburger Tor keine Grenze mehr sein sollte, ist auch heute Ziel deutscher Politik, indem wir sagen, wir wollen versuchen, unter Vermeidung der völkerrechtlichen Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik, aber unter Herstellung von normalisierten Beziehungen für die Menschen Erleichterungen zu erlangen. Das heißt, diese heute weitgehend für die Menschen aus der DDR verschlossene Grenze zu öffnen, um die Möglichkeit der Begegnung der Menschen wieder herbeizuführen. Äh, dass man heute nicht mehr so viel und so laut von Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands spricht, das hat seinen Grund in der historischen Entwicklung. Es hieße jetzt Illusionen nachjagen, wenn man glaubte, dass man angesichts der politischen Lage in der Welt diesem Ziel näher kommen könne. Alles, was uns möglich ist, ist den Versuch zu machen, unter den augenblicklich herrschenden Verhältnissen das Leben der Menschen und das Leben für die Menschen leichter, erträglicher zu machen. Professor Höllerer. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass äh, in Berlin etwas geblieben ist und wahrscheinlich unausrottbar in Berlin ist, das ist eine geistige Beweglichkeit der Leute. Das kann in Zusammenhang äh, damit stehen, dass hier wirklich eine riesige Großstadt vorhanden ist, im Vergleich zu anderen deutschen Städten nun wirklich eine Metropole. Die anderen Städte haben doch mehr oder minder äh, kleinstädtische, mittelstädtische Einschläge. Und äh, zweitens, dass hier auch eine ganz besondere Art Klima ist. Ich glaube, äh, die, die ganze geografische Lage, das ganze Ambiente hängt damit zusammen, dass hier eine Vitalität vorhanden ist, die auch nach 1945 nicht gebrochen worden ist. Paul Godwin. Früher, da kannte man äh, alle äh, Musiker und, und, und Künstler und jetzt kann man, <laughs> kann man dahin nicht mehr. Und man steht da wie, wie, wie ein Einsiedler. Das Interessante war, wir gingen mal in, in, in das war nett mit meinen Kollegen, sind wir in so einen äh, wir wollten ein paar Platten kaufen. Und da stand als, in der Ausstellung, <laughs> also im Schaufenster, war ein ganz altes Grammophon, äh, mit, mit, noch mit, mit einem Schaltrichter. Und eine Platte stand dra drauf. Und da steht äh, drauf äh, Potpourri aus äh, Melodien von, von Fledermaus, gespielt durch Paul Gottwin und sein Salonorchester. <laughs> Dora Paulsen. Berlin war ein grote puinhoop. Da ist is bijvoorbeeld één und das ist der Tiergarten, der vollkommen, waar wij zelf zeggen, conventreerd is. Daar is niks meer overgebleven. Er stond, geloof ik, in geheel nog één huis. En ze hebben het nu wel weer opgebouwd. Daar staat het grote, het eerste natuurlijk, het grote Hilton Hotel, was ein aanfluiting ist, für heel Berlin. Und die Berliner haben so, so komische Worte immer vor, vor, vor alle die Dinge. Was haben sie gesagt? Ja, Puder und Lippenstift, also was denn Puderdose <laughs> und Lippenstift. Na ja, und dann haben sie dann Kongress man, die nehmen sie dann die schwangere Auster <laughs> und solche Dinge. <laughs> ja, das ist echt Berlinsch. Sie finden für alles, finden sie ein Äquivalent. Und ja, weil ihr selbst lachen Mut natürlich nicht. Marit hat nichts mehr mit Balein zu machen. Nichts mehr. Es ist ein, ja, vollkommen nachgemacht, wie alle nachmacht, klein New Yorks wollte sein. Ich finde nichts mehr an. Helen Vita. Es sind hier ein paar Kabarets, und zwar berühmte. Vor allem die Stachelschweine, die Alteingesessenen, die nun ihren alten Trump weitermachen. Seit ich weiß nicht wie viel Jahren, ich glaube bald seit 20 Jahren. Dieses Kabarett ist natürlich auch immer wieder gefragt und das Publikum weiß schon, einmal kann man lachen, dann kommt eine Ensemblenummer, dann kommt ein Sketch, ein Solo, dann singt der eins, dann redet die eines, dann reden sie eins zu zweit, dann kommt wieder ein Ensemble und das ist alles sehr lustig. Das ist äh, meines Erachtens tot, aber in Berlin geht das noch. Jetzt auch, nachdem es aufgebaut ist, es ist nicht mehr Berlin. Es hat nichts mehr mit unserem Berlin zu machen von früher. Und das, äh, es ist jetzt so ein Art, naja, klein vermanscht New York, möchte ich sagen. Sie gucken immer nur nach Amerika und so ist es auch alles aufgebaut. Und das, jede Gemütlichkeit ist weg. Es ist vielleicht die Luft, es ist die Atmosphäre. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, auch wenn ich, wenn ich nur mit dem Hund auf die Gasse gehe. Wir sind beide glücklich, in einer Straße in Berlin spazieren zu gehen. Und ich weiß, Berlin ist schön. Immer noch. Immer noch schön. Und wird auch schön bleiben. Solange ich lebe, bleibt Berlin schön. Nein, das muss da was Neues geben. Ich liebe den Neubau, ich liebe das Neue. Und Sie? Und ich, ich auch. Bin 60 Jahre hier. In die ganze Welt hinaus ja. posaunen. Ich liebe das Neue, ja. das Neue. Und das ist richtig. Ja. Ist doch wunderbar. Mensch, wenn du heute hier in 17 Stück in Haus. War da schon mal ein Corbusierhaus? Fahrt mal dahin, kennt ihr das? Diese Stadt ist nicht mehr deutsche Hauptstadt. Wer heute noch sagt, sie sei es, der hängt Illusionen nach. Wir sind es einfach rein faktisch nicht mehr. Aber sie ist immer noch die einzige echte Großstadt, die dieses Land zu bieten hat. Und ich sehe Berlin da nicht nur als West- und Ostberlin, ich sehe es als eine Stadt für Sie und für meine westdeutschen Landsleute ist dies eine Stadt. Und in dieser einen Stadt spielen Abend für Abend 31 Theater. Das ist nach wie vor eine Stadt, wo die Autoren am besten arbeiten können. Nicht umsonst haben sich Jensensberger und äh, Grass und, jo und Jonsson hier angesiedelt, weil sie sagen, das Wirtschaftswunder ist hier nicht so hektisch wie in den anderen großen deutschen Städten. Hier hat sich noch so etwas wie ein äh, genuines Lokalklima gehalten. Hier kann man in den verschiedenen Teilen von Berlin, zum Beispiel Friedenau oder Neukölln und so weiter, sitzen und hat das Gefühl, ja, hier ist, gibt es noch äh, sowas wie natürliche Gemeinschaften, denn diese äh, Berliner Teile sind also nicht so in diese Uniformität von äh, modernen Großstädten geraten, sondern die haben noch so einen Humus, einen natürlichen Zusammenhalt. Und sie sind ja auch ganz verschieden voneinander und äh, bilden zusammen ein großes, nämlich das äh, Berlin, wie es jetzt aussieht. Wenn Sie mich als Schriftsteller fragen, sagen, ich habe hier in Berlin das Klima gefunden, wo ich am ehesten schreiben kann. Und so kommt etwas zustande, was immer das Plus dieser Stadt war, dass diese Literatur sich nicht abstrahiert, von dem Volksboden, sondern dass das mit drinnen ist. Das sehen Sie in den klassischen Sachen. Das sah man vor allen Dingen etwa bei Alfred Döblin, der damals den Berliner Alexanderplatz geschrieben hat, wo die gesprochene Sprache eine große Rolle spielte. Und diese gesprochene, moderne Sprache ist eben eine Großstadtsprache und die findet man zurzeit in Deutschland kaum so wie eben in Berlin. Wenn heute noch alte Leute, ich bin auch alt, ich müsste dazu gehören, wenn heute die Alten sagen, wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wiedersehen, mit dem Bart, mit dem Bart, da, da, da, da habe ich 18 oder? Stunden bis bisschen arbeiten willst und habe bloß Marmelade gefressen. Ja. Heute, ja. da arbeite ich 8 Stunden, Junge. Nur also Schinken und Wurst. Nur Schinken und Wurst, ja. Na bitte. So was Kaiser Wilhelm nicht da. Wir stehen hier an einem neuen Hochhaus von zwei Berliner Architekten. Äh, das ist eines der Junggesellenhochhäuser in Berlin, wo nur unverheiratete Männer und Frauen wohnen. Wenn sie heiraten, müssen sie ausziehen. Das Auffallende daran ist, dass man manchmal Kinder im Hausflur spielen sieht. Das sind aber wahrscheinlich nur die Neffen und Nichten auf Besuch. Was anderes könnte es auch sein. Singen Sie nochmal so Lied, ein paar Kurse. Sampadera, Sampadera, Sampadera, Sampadera. Immer ist der Lamenta, Stimmung, la Umsatz, hombre. Ja. Aber sonst singe ich besser natürlich. <laughs> so, 1955, da war in Berlin sehr wenig los, aber ich will auch hoffen, dass es noch viel besser wird. Und kommen jetzt mehr Ausländer, Touristen und so weiter? Ändert sich auf diesem Ja, es Flach kommen automatisch immer mehr Touristen natürlich nach Berlin durch die Jumbo-Jets, die jetzt kommen werden und äh, durch die ganzen Reisegesellschaften. Aber es kann natürlich noch viel mehr getan werden. Zum Beispiel ein Spielcasino in Berlin würde schon sehr viel helfen und da haben wir ja noch Schwierigkeiten. Und äh, wie ich jetzt gehört habe, haben wir heute seit ich weiß nicht, wie viele Jahre in Berlin zum ersten Mal wieder ein Puff. Sie wissen doch, was ein Puff ist. Ein Eroszentrum. Das ist ja wirklich schon ein Fortschritt für die Ausländer. Die Armen, die kommen her und wussten bis jetzt nicht, was sie machen sollen. Aber jetzt ist ihnen geholfen. Ich bin überzeugt davon, das ist eine reine Gefühlssache, das kann ich Ihnen nicht belegen. Wenn ich die anderen Städte sehe und ich möchte jetzt keine Namen nennen, dann finde ich das eingeschlafene Füße. Aber hier kann man. Hier kann auch etwas, vielleicht nicht gerade jetzt, aber vielleicht in zwei, drei Jahren kann man hier wieder anfangen. Und da bleiben. Flashback 15 juni 1961. Internationale persconferentie in Oost-Berlijn. Walter Ulbricht beantwoordt vragen. Äh, Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen. Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. niemand dat die actie aan de Mauertour richten. Flashback, 13 augustus 1961. De actie is grondig voorbereid. Langs de sectorengrens verschijnen vrachtwagens met betonblokken, met werklieden, met foppers. De cementmolens beginnen te draaien. 34 dagen later. Wie Ihnen allen bekannt, drohte de Frontstadtsumpf West-Berlin die atmosfeer in onze Deutsche Democratische Republiek te vergiften. Mit den Maßnahmen vom 13. August haben wir nun eine Art Cordon Sanitaire, einen, äh, ich möchte sagen, Gesundungsgürtel um diesen Frontstadtsumpf West-Berlin gelegt. West-Berlijn is omstrengeld door een muur, prikkeldaad, panzerwagens, vopors en volksarmisten. Konrad Adenauer promoveerde eens West-Berlijn tot etalage van de democratie. De kleine man met het puntbaardje laat de etalage dichtmetselen. Einige unserer Maßnahmen bringen für manche Berliner Familien Unbequemlichkeiten en vielleicht auch Härten. Aber was sollen wir machen? Wenn es um die großen Interessen der Nation geht, um ihre Zukunft, um Krieg oder Frieden, dann müssen, das wird wohl jeder jetzt einsehen, persönliche Interessen zurücktreten. Met een mengsel van pathos en bezorgdheid wordt West-Berlijn tot frontstad omgedoopt. Voor het Brandenburger Tor concentreren zich massale demonstraties. Burgemeester Willy Brandt slingert bezwerende woorden tegen de grauwe versperringen. Lasst euch nicht zu Lumpen machen, zeigt menschliches Verhalten, wo immer es möglich ist. Und vor allem, schießt vor allem nicht auf eure eigenen Landsleute. De muur is praktisch waterdicht. Ontsnappingen van burgers en VOPO's uit de Oostsector worden voorpagina nieuws. Elsenstraße in Neukölln, Sektorenganze. Schauplatz eines der gewagtesten Durchbrüche der letzten Zeit. In der Mauer klafft ein Loch, x zwei Meter breit. Hier ist ein Monteur, so viel ich gehört habe, mit einem sowjetzonalen Schützenpanzerwagen durch die verschiedenen Sperren hindurchgebrochen bis zur endgültigen Mauer. Dort in der Mauer ist er stecken geblieben mit dem Schützenpanzerwagen und ist dann über den Stacheldraht hinübergeklettert nach West-Berlin. Die sowjetzonalen Grenzposten sollen geschossen haben. Der Mann wurde verletzt. Ja, also er sagte zu mir, was würdest du jetzt machen, wenn ich flüchten würde? Würdest du da auf mich schießen? Und das sagte ich ihm. Nur das eine muss ich dir sagen, ich als Christ kann auf keinen Menschen schießen. Das sagt er, gut, ich halte die Nacht ab, kommst du mit? Welche Anweisungen haben Sie drüben bei Fluchtversuch? Also wir haben die Anweisung, wer im Stacheldraht drin ist, egal welches Alter, welches Geschlecht, wird sofort geschossen, ohne lange Diskussion. Auf Armeeangehörige, die flüchten wollen, auch sofort zu schießen. Sonst gilt Anruf, Warnschuss, Zielschuss. Een winterse dag in 1970. Kraaien zijn krassen door de grijze lucht, van west naar oost en weer terug. De kerk is opgetrokken uit rode baksteen. Een bevroren sneeuwlaag bedekt de transen. En het vale Christusbeeld, het boek der boeken in de linkerhand, prijkt boven de kerkdeur die verscholen is achter de onthoofde puien van de huizen, de sectorengrens. Vlak achter de afgebrokkelde, met prikkeldraad versierde pui, de werkelijke muur. Daarachter een met sneeuwbedekt stuk niemandsland van 75 meter breedte. En dan de tweede muur, bijna drie meter hoog. En voor deze tweede muur patrouilleren volksarmisten. En rennen magere, blaffende, afgerichte herdershonden heen en weer vastgelijnd aan een op manshoogte getrokken kabeldraad. Die telkens bij een 1 meter hoge stalen driehoek begint... en 100 meter verder bij de volgende driehoek eindigt. Iedere hond bezit zijn privé jachtterrein. De bakstenen kerk heet Verzöhnungskirche. De straat Bernauer Straße. Es sind hier in dieser Straße über 80 Flüchtlinge aus den Fenstern und von den Dächern der Häuser auf den Westberliner Bürgersteig gesprungen. Einige Flüchtlinge sind dabei ums Leben gekommen, äh, entweder äh, durch Unfälle, wenn sie das Sprungtuch der Westberliner Polizei und Feuerwehr verfehlt haben, oder weil Soldaten des Ostens auf sie geschossen haben. Je kijkt van de uitkijktoren omlaag. naar de gescheurde façade-restanten... waar groen verbleekt in gotische letters... het woord fleischerij naast een dichtgemetselde deur zichtbaar bleef. Naar de regel denkt aan Eichmann, wit gekalkt. Naar een onhandige penseelde bazuin met de tekst... die Mauer moest vallen. Naar de keffende honden. En tenslotte, over de tweede muur... naar een stuk van het andere Berlijn een grauwe, sombere straat met grauwe ouderwetse huizen... en oude vrouwtjes met hoofddoeken en boodschappentassen. De muur en West-Berlijn. De woorden zijn synoniem. Beide partijen zijn eraan gewend geraakt. De muur is een toeristische attractie nummer 1 geworden. Het frontstad-pathos vrijwel afgebladderd... de duizendvoudig bezongen Berlijn-sentimenten afgereageerd. Berlin, und dein Mund ist viel zu groß. Dein Silberblick ist unverdrossen. Noch nie De imageverandering is op gang gekomen. Daar is planning voor nodig, structuurverandering en optimisme. Also, Berlin hat, um eine Zahl zu nennen, allein im Jahr 1969 über 700 Millionen D-Mark in der Industrie investiert um neue Industrieeinrichtungen zu schaffen und um vorhandene zu modernisieren bzw. zu automatisieren. Wir haben in den Jahren 1963 bis 1968 eine wirtschaftliche Entwicklung gehabt, die es mit sich brachte, dass die Investitionsrate in Berlin im Durchschnitt höher war als in Westdeutschland. Und es ist aufgrund dieser höheren Investitionsrate auch gelungen, die Pro-Kopf-Produktivität zu vergrößern und zu erhöhen. Der Arbeitsmarkt hat in Berlin eine Variationsbreite wie in anderen Ballungszentren Deutschlands. Nur diese Variationsbreite ist bis heute äh, den Arbeitssuchenden oder denen, die sich an einer Veränderung interessieren, nicht ausreichend bekannt. Deshalb wird dafür unter anderem geworben. Gelingt es, eine, ein besseres Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik herbeizuführen. Dann wird der Eindruck von Berlin als einer bedrohten und exponierten Stadt weniger stark sein als in der Zeit eines schlechten Verhältnisses zwischen den beiden deutschen Staaten. Sodass also eine Entspannung zwischen Ost und West, zwischen Bundesrepublik und DDR, schon aus Gründen der Berliner Bevölkerungsentwicklung, um es mal ganz simpel zu sagen, für uns außerordentlich wesentlich wäre. Aber nun gibt es ja äh, Leute hier in Berlin, habe ich selbst erlebt, die sind ein bisschen neidisch drauf, weil wir vielleicht bevorzugt werden in, äh, ich weiß nicht, äh, wo drin eigentlich, aber sie bilden sich ein, äh, in Wohnungen. Ne? Aber dann wird dann immer so ein bisschen so gestänkert und so, was wollt ihr denn schon? Und, und ihr kommt hierher, ihr, ihr kriegt das und das. Ne? Und, und ja, ich sage, arbeiten muss ich aber auch. Wie alt sind Sie? 19. Wie lange arbeiten Sie hier? Seit November 69. Und wo kamen Sie her? Aus Kassel. Erzählen Sie mal, wie gefällt es Ihnen? Hm, gemischt. Westdeutsche Bewerber oder Arbeiter, die hier in Berlin arbeiten wollen, werden meiner Ansicht nach mit zu viel Versprechungen nach Berlin geleitet oder angeworben. Man sagt ihnen, sie kriegen hier, sie können Wohnungen kriegen, sie kriegen Steuervergünstigungen, das stimmt alles äh, Wohnungen. Äh, die, die Leute wollen in der Nähe der Arbeitsstelle dann nach Möglichkeit eine Wohnung haben, damit sie nicht so weit zu fahren brauchen. Äh, das sind alles äh, Probleme, die ähm, nicht äh, übers Knie zu brechen sind. Ich bin gar nicht böse über die Leute. Ich begrüße, wenn sie herkommen. Es sind ja meistens alles junge Leute, nicht wahr, die eben äh, Abenteuer suchen und machen und tun, hin und her. Und wenn die nur hier ihre Beste draus pieken wollen, Hashtag, volle Nemen ze gaan een even. Nemen ze nu. nieuwe. Wil ik ook man. Maar imageverandering heeft niet alleen te maken met geïnvesteerde miljarden. Het opvoeren van industriële productiviteit. En een verjongingskuur van de bevolkingskern. Zijn kop reicht ihm niet aus. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben. Na de catastrofe van de Eerste Wereldoorlog groeide Berlijn uit tot het centrum van geestelijke lenigheid en fervente vernieuwingsdrang, ongeëvenaard in Europa en de rest van de wereld. Laat ons niet vergeten dat er in die jaren een veelgesmade Duitse regering in Weimar begon. Mir scheint, dat dat wat aan de Berliner Hochschulen hier door de Studenten Ähm, zum Austrag gekommen ist und zur Explosion oft gekommen ist, äh, zum Austrag kommen soll. Man soll nicht Probleme irgendwie vertuschen, man soll sie nicht so unter einer Decke halten, sodass es, der, der Mief darunter wächst, nicht? sondern man soll zusehen, was hier gedacht wird und was dort gedacht wird. Man soll sich artikulieren, man soll sich die Meinung sagen und das wird dann dazu verhelfen, dass man auf einer neuen Stufe wieder zu einer Zusammenarbeit kommt. Es also ist richtig, es gibt an den Berliner Universitäten zeitweise ein großes Durcheinander, es gibt ein Gegeneinander, aber ich glaube, dass das ungeheuer wichtig ist und dass sich in den äh, Staaten und in den Städten, wo das nicht zum Austrag kommt, die Verhältnisse weniger äh, revolutionieren können und weniger verändern können als dort, wo es zum Austrag kommt. Und ich glaube, es ist notwendig, dass sich heute die Verhältnisse revolutionieren und verändern. Äh. Da haben wir zum großen Teil auch Schwierigkeiten. Der Lehrer äh, gewöhnt sich nur sehr schwer daran, äh, von seiner Predigerfunktion abzurücken und eine Art Berater seiner Schüler zu werden. Äh, Schulbücher, das wird in anderen Ländern genauso sein, sind entsetzlich altmodisch, sind moralisierend, zeigen gesellschaftliche Verhältnisse, die es heute gar nicht mehr gibt. De wahre navelstreng die west berlin mit West-Duitsland verbindt, heet Hertha BSC. als ich vor dreieinhalb Jahren hier nach äh, Berlin kam, ich es auch als eine Insel empfunden habe und wir waren weit rückständig in vielen Dingen. Äh, das hat sich nun gewandelt, dass Hertha BSC teilhaben kann an den Spielen der höchsten deutschen Fußballklasse. Und ich muss sagen, dass wir, so empfindet man es drüben heute schon, ein echtes Bindeglied zur Bundesrepublik geworden sind. Äh, das Tun von Hertha BSC ist hier glaube ich, wenn wir die Situation Berlin betrachten, nicht nur eine sportliche, sondern auch eine politische Angelegenheit. Berlijn, 28 januari, s morgens kwart over elf. Aan de Potsdamerstrasse vereist een dubbele zuilengalerij in oude stijl. Hier en daar met nog wat kogelgaten, elders voorzichtig opgelapt. Een besneeuwd park. Een klas met kleuters in de sneeuw met hun witte laarsjes... voor het voormalige Hogere Rechtshof. De enige plaats in Berlijn waar op dit ogenblik nog de vier geallieerde vlaggen wapperen. Eens was dit het grote gerechtshof waar snerpende stemmen klonken... die nog meer leed toevoegden. Flashback. 1944. Een man staat voor Roland Freisler, president van het Volksgerichtshof. Zijn naam, graaf Schwerin van Schwaneveld, een jonge weermachtsofficier. Hij weet van de moordpartijen in Polen. Hij weet dat Himmlers SS en politieverbende honderdduizenden hebben afgeslacht. Hij staat voor zijn beul, gekleed in een afgedragen, veel te slobberig pak... zonder boord, zonder das, zonder riem of bretels. Präsident, was ich an politischen Erfahrungen persönlich gemacht habe, hat für mich mancherlei Schwierigkeiten in der Folge gehabt, weil ich ja sehr lange für das Deutschtum in Polen gearbeitet habe und aus dieser Zeit heraus ein vielfaches Hin und Her in der Einstellung gegenüber den Polen praktisch erlebt habe. Hm. Das ist eine... Aber ich ein vielfaches Hin und Her, das Sie dem Nationalsozialismus zur Last legen im Wesentlichen gedacht an die vielen Morde. Morde? Sie sind ja ein Hägerlum! Da brechen die unter der Gemeinheit! Ja oder nein? Da brechen die darunter? Herr Präsident, auf meinem... Ja oder nein auf eine klare Antwort! Nein. Nein! und fünf und jetzt geht's los. Schuss dann macht den Schnee und und De Bulskamer in Plutsenzee. Een gebouw dat doet denken aan een oude stal, aan een garage naast een groot huis. Twee boogramen, Romaanse stijl met glas in lood. Daarachter ijzeren tralies. Voor de ramen een ijzeren h met eraan zes haken, zoals we die kennen uit het abattoir. Rechts een stalen deur met een eenvoudige grendel. Daarvoor een stang met twee zwarte gordijnen en een koord. Betonnen vloer, links een tegelpaneel in de muur. Hier stierven duizenden mensen, grote namen en onbekenden. Het jongste slachtoffer, 14,5 jaar. berühmte Leute, zum Beispiel der frühere Oberbürgermeister von Leipzig, Gördeler, und zum Beispiel Graf von Moltke, der zu, einem, zu einer Widerstandsgruppe gehörte, die sich Kreisauer Kreis nannte, und zum Beispiel... Wie mutig ist, rebelleert. Äh, wie rebelleert, betaalt voor zijn moed in een kale schuur. Pianosnaar om de hals, lus en abattoirhaak, vallen, bengelen. Een koude, witgekalkte muur en dikke, ijzeren vleeshaken aan een ijzeren balk. Midden op de betonnen vloer ligt een verdroogde grafkrans. Als een stuk nalatenschap uit een ver spookachtig verleden. Nou ja, slus nu met dem, wat vroeger geschah. Zurück naar Berlin. Berlin. Berlin. Mit meiner Intuition und meinem Gefühl sage ich Ihnen, ich glaube an Berlin. Und wenn ich daran nicht glauben würde, dann würde ich trotzdem da bleiben aus Trotz. de documentaire Close-up van een eiland. Een bijdrage van de NOS uit 1970, samengesteld door Bob Oeschie. In de aanloop naar de verkiezingen staat een veelheid van VPRO-programma's in het teken van Duitsland. Interviews in Buitenhof, reportages van Bureau Buitenland... en de mooiste documentaires over Duitsland bij themakanaal Holland Doc 24. Correspondent Merlijn Schoneboom, die bij Wim Brands komt uitleggen... waarom we opeens van Duitsland zijn gaan houden. Kritiek op de Duitse opstelling, in de eurocrisis in tegenlicht. En wij wilden hier bij Woord op Radio 1 natuurlijk niet achterblijven. En collega Tom Klaassen koos voor dit boeiende document uit 1970. Hij kwam trouwens een prachtige serie tegen in die zoektocht uit de 60 jaren. Maar dat lag wat lastiger met de rechten heb ik begrepen. Een prachtige serie dus over het naoorlogse Duitsland. Maar wie weet valt daar in de toekomst nog eens een keer een mouw aan te passen. Ja, zoals gezegd, dit is Radio 1. U luistert naar VPRO's Woord. Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Woord.vpro.nl. Oudere schrijven, dat kan natuurlijk ook. Dat adres is postbus 11 1200 JC in Hilversum. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En ehm, terugluisteren, ja, dat is ook best wel belangrijk. Dat kan via de openbare Facebookpagina facebook.com slash woord.nl. Je kunt je ook abonneren op de podcast. En dat gaat dan weer via vpro.nl slash woord podcast. Het is eh, bijna een half minuut voor vier. Betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met woord hier op Radio 1. Er is nog een hoop te beluisteren. Tussen zes en zeven. een documentaire over de afsluitdijk. Daarvoor een prachtig portret van de schrijfster Aya Zikke. En eh, zometeen voor de liefhebbers. En ik weet zeker dat dat er heel veel zijn. Een hoorspel. Dit keer van de NCRV. En het wordt een hele serie, dus maak de borst maar nat. Vannacht deel 1 en deel 2 van The Hobbit. Naar het boek van J.R.R. Tolkien. Blijf erbij, het is de moeite waard. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur woord.